12411 fatvo. Savol: E'tikofning shartlari nimalardan iborat? Roza ham uning shartlaridan biri hisoblanadimi? E'tikof o'tirgan kishining bemorni ko'rgani borishi, chaqiriqqa ijobat qilishi, oilasining ehtiyojlarini qondirishi, janozaga qatnashishi va ishga borishi joizmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. E'tikof jamoat namozi o'qiladigan masjidda mashruodir. agar e'tikof o'tiruvchi zimmasiga juma namozi vojib bo'lgan kimsalardan bo'lsa va e'tikof davriga juma kuni to'g'ri kelsa, uning juma namozi o'qiladigan masjidda bo'lishi afzaldir. E'tikof uchun ro'zador bo'lish shart emas. Sunnatga ko'ra, e'tikof o'tiruvchi e'tikofi davomida bemorni ziyorat qilmaydi, da'vatga ijobat etmaydi, ahlining hojatlarini bajarmaydi, janozaga qatnashmaydi va masjiddan tashqaridagi ishiga bormaydi. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما بد منه. E'tikof o'tirgan kishiga bemorni ziyorat qilmaslik, janozaga qatnashmaslik, ayol kishi bilan yaqinlik ham, mubosharat ham qilmaslik, faqat zaruriy ehtiyoj uchun chiqish sunnatdir. Sunan Abu Dovud 2473-hadis. Hadis hukmi hasan. Manba Sahih Abu Dovud 2473. Wallahu alam.